ՀԱՊԿ-ն անհանգստացած է Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան շփման գծում լարված իրավիճակով։ Քաղաքագետը համոզված է, որ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ չեն լինի։ Դեկտեմբերի վերջին օրերին օթի ջերմաստիճանը կտրուկ կնվազի եւ առաձյուն կտեղա։ Ամենուրեք անցկացվում են ամանորյա տոնական միջոցառումներ որոշվել է տոհմածար մրցույթի հաղթողը։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտնել է Թուրքիայի դեմ նոր սահմանափակող միջոցների մասին այսօր կինոյի միջազգային օրն է։ Այժմ այս ամինի մասին մանրամասը։ Բարի ավանդույթ է դարձել ամփոփելով անցնող տարին ամանորի նախաշեմին հանդիսավոր պայմաններում մեծարել բարձր պարգևների եւ խրախուսանքների արժանացնել այն մարդկանց, ովքեր նշանակալի արդյունքների են հասել իրենց ծառայության մեջ եւ աշխատանքում։ Ավանդույթը չխախտվեց եւ այսօր Արցախի նախագահի նստավայրում տեղի ունեցավ պարգևադրման արարողություն։ Իր խոսքում նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծեց, որ պետությունը գնահատում է հայրենանվեր գործնեությունն ու ծառայությունը, հույս այտնելով, որ այս պարգևները խթան կհանդիսանան աշխատանքների արդյունավետությունը հետևողականորեն բարձրացնելու համար։ Մենք արժևորում եւ բարձր ենք գնահատում այն հայրենանվեր ծառայությունն ու աշխատանքը, որ իրականացնում եք դուք ամեն մեկը ձեր ոլորտում գրանցելով մասին։ Նրանք օրը գիշեր հսկում են մեր երկրի խաղաղությունն ու անդորը, դրսևորելով անօրինակ քաջություն ու սխրանք։ Անդրադառնալով 2015 թվականի սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդյունքներին Բակո Սահակյանը նշեց, որ դրանք ընդհանուր առմամբ դրական են։ Այդ են վկայում համախառն ներքին արդյունքի աճը, որը նախնական տվյալներով կլինի 9%-ի սահմաններում։ 2015 թվականին արցախցի մարտիկները Հայաստանի միջազգային մրցաշարերում գրավել են 113 առաջին, 106 երկրորդ, 122 երրորդ մրցանակային տեղեր։ Ողնակությամբ ուզում եմ ընդգծել, որ Արցախում աճում է պատանի մարզիկների սերունդ, որը անկասկած կդառնա իրավարք ընկերների արժանի հետնորդն ու գործի շարունակող։ Ոչ պակաս կարևոր խնդիրներ պետք է լուծենք նաև գալիք տարում, ինչի համար նպատակն է մեր քաղաքացիների բարեկեցության մակարդակի բարձրացումը, կենսապայմանների բարելավումը։ Երկրի ղեկավարը շնորհավորել է ներկաներին Գալիկ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների գաբակցությամբ բոլորին մաղթելով խաղաղություն, քաջարողջություն, երջանկություն եւ ամենայն բարիք։ Թողնոր տարի լինի նոր հույսերի, բարի նպատակների ու սպասումների իրականացման տարի։ Թող 2016 թվականին հաջողությամբ սակրեն ձեր զորագրերը ի նպաստ մեր հայրենիքի ու ժողովրդի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը մատուցած ծառայությունների Հայաստան համայնական հիմնադրամի միջոցառումների կազմակերպման գործում ունեցած մեծ ավանդի համար երախտագիտություն մեդալով ապարգևատրվել է դերասան Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հրանտ Թոխատյանը։ Շնորհակալություն 2015 թվականին սպորտի բնակավարում բարձր արդյունքներ գրանցած Արցախցի մարզիկներն արժանացել են նյութական խրախուսման։ Օյամա Կիյոկուշին մարզիչ Արմեն Պետրոսյանը շնորհակալության իր խոսքում ասաց. Կիյոկուշինի աշխարհանախադեպը ցնցող Ռուսաստանի դաշնության նախ Սանեվ Գյուղուշինը, այժմ մենք ունենք նաև խմբեր Շամյան Զորքանի եւ Հադրութի շրջանի տող գյուղերում եւ ուշ ունենք, որ այդ գյուղերից նույնպես կտնվի այնպիսի չեմպիոններ, ինչպիսին է Արտուր Արուշանյանը։ Հանգստյան օրերին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 1200 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռնպահ են մնացել հակառակորդի սադրիչ գործողություններին պատասխանելուց եւ շարունակել են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովից հետո, որի հիմնական թեման ահաբեկչությունն էր եւ դրա դեմ պայքարը, կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան հարցազրույց է տվել Ռոսիա 24 հերոստալիքին, որի ժամանակ անդրադարձել է նաեւ Ղարաբաղյան հակամարտության խնդրին, ընդգծելով, որ անհրաժեշտ է կանխել հակամարտության հետագա շիկացումը։ Մեծ տագնապով ենք հետևում այսօր Կովկասում տեղի ունեցող դեպքերին, հատկապես Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում, այսպես կոչված շփման գծում կատարվող իրադարձություններին։ Այնտեղ արդեն ցաներ զին տեխնիկայի օգտագործվում, տանկեր են օգտագործվում, կան մարդկային զոհեր։ Կարծում եմ, որ մեր պետությունների քաղաքական ռեսուրսը պետք է օգտագործել ոչ մի դեպքում թույլ չտալու իրավիճակի ապակայունացում, որբիզի այսօր արդեն բավականին թեժ փոլում գտնվող հակամարտությունը չվերաճի չի լայնամասշտաբ ռազմական բախման։ Իմ կարծիքով պետք է հանգստացնել տիրող իրավիճակը, պետք է դադարեցնել կրակոցները։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծել խաղաղ ճանապարհով եւ ոչ մի դեպքում ցաներ զենքի կիրառմամբ, ասել է Բորդյուժան։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարն ընդգծել է, որ պետք է գործել նախևառաջ քաղաքական մեթոդներով, օգտագործելով երկրների ղեկավարների հեղինակությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամիդիարովը տարեվերջյան մամլո ասուլիսում հայտարարել է, թե զենքերը չեն լրի եւ չի լինի հետևողական խաղաղության ապահովում։ Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը պատասխանելով հարցին, թե Ադրբեջանի ակնհայտ ագրեսիվ հայտարարությունները ինչու միջազգային հանրության համապատասխան արձագանքը չեն ստանում, ասել է, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը ոչ համար 1, ոչ համար 2, ոչ համար 3 խնդիրը չէ չէ միջազգային հանրության համար։ Ուկրաինայի Սիրիայի կամ այլ հակամարտությունների ֆոնի վրա այն իրավիճակը, որն արկա է, իսկ այդ իրավիճակը ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, այլ լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ համարվում է ճարիքից փոքրագույնը, ասել է Սերգեյ Մինասյանը, շարունակելով թե ինչ էլ որ հայտարարեն ադրբեջանի պաշտոնյաները, ոչ որ լայնամասշտաբ պատերազմական գործողություններ չլինեն, իրականում պատերազմ չի լինի։ Վերջինիս գնահատականով բնականաբար ադրբեջանական կողմը չի կարող հրաժարվել իր ռազմատենչ հայտարարություններից, առավել եւս երբ այդքան լուրջ իրավիճակ ունի իր երկրի ներսում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արցախի էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը նախարարության ենթակայության տակ գործող Փակbaşնի դիրական ընկերությունների տնօրենների մասնակցությամբ անցկացրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Նա համապատասխան հազարարականներ է տվել դեկտեմբեր ամսվա վերջին կանխատեսվող օթի ջերմաստիճանի կտրուկ անգման եւ առատյան, ինչպես նաեւ տոն օրերին ենթակ ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքի ապահովման համար։ Անդրանիկ Խաչատրյանը հազարարել է ստեղծել շուրջօրյա հերթապահություն եւ նախորոք տեխնիկական միջոցները նախապատրաստել հավանական վթարներին անհապաղ արձագանքելու համար։ Նոր տարվան նախորերին մայրաքաղաքում աշխուժ երուզեր է։ Տոնական միջոցառումներն ամենուրեք են։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում փոքրիկները հնարավորություն ունեցան դիտելու Սուպերմաշան եւ Ձնե Մարթը ներկայացումը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Լեփլեցուն դահլիճում փոքրիկներն էին ու նրանց ծնողները։ Մեծ աշխուժություն սկսվեց հատկապես այն պահին, երբ բեմ դուրս եկավ երեխաների կողմից այդքան սիրված Մաշան։ Ներկայացման ռեժիսոր Երվան Սարգսյանի խոսքով Արցախցի փոքրիկների հետ հանդիպմանը նրանք անհամբերությամբ են սպասել։ Մենք ներկայացնում ենք Art Production-ը, հանդես են գալի այստեղ համանուրյա ներկայացմամբ սուպերմարշան եւ ձմե մարդը բոլոր մանուկների համար շատ հետաքրքիր գունեղ ներկայացում ինտերակտիվ այսինքն շփում երեխաների հետ պարտադիր իրանք շատ ժամանակ որոշում են ճանապարհը օգնում են հերոսներին որ կողմ պետք է գնան որ կողմ պետք է գան կոնտակտը անպայման պահում ենք Ձմեռ պապ իհարկե չար հերոսներ, բարի ներկայացում բոլոր մեծերի եւ փոքրերի համար։ Սուպերմաշայի կերպարը կերտող Աննան բերկրանք է ապրում, երբ տեսնում է, թե ինչպես է ինքն ընդունվում երեխաների կողմից։ Ինչպես են քեզ փոքրիկները ընդունել Մաշա։ Շատ բարձր ջերմությամբ, շատ լավ էներգիա են փոխանցում, շատ հաճելի է նրանց հետ շփվել, նրանց բեմից նրանց փոխանցել մեր էներգիան եւ ցաներ ներկայացման բովանդակությունը։ Կերպարը, որը դուք կերտում եք հարազատ է, դες դուր է գալիս է, պարզապես որպես Ոչ, երկար տարիների ընթացքում արդեն հաստրել են կերտել, հարմարվել եւ նույնիսկ նմանվել կերպարին։ Սիրեցիք Արցախը, դուր եկավ Արցախի հանդիսացումը։ հա, հա, հա, Էլի կլինեք այստեղ։ Էլի կլինենք ու դրանից բացի շատ անգամներ ենք եղել ու արդեն ծանոթ ենք այստեղի հանդիսատեսին, ում շատ սիրում ենք ու հաստատ էլի են գալու։ Ներկայացման վերջում Մաշան եւ Ձմեր Պապիկը շնորհավորում են փոքրիկներին ամանորի եւ Սուրբ ծննդի կապակցությամբ եւ բոլորին հրավիրում բեմահարթակ ապարելու։ Նոր տարի, նոր տարի, կարև թող լինի բարի, նոր տարի, նոր տարի, կարև թող լինի բարի։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարությունը ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման ծրագրի շրջանակներում անցկացրել է ցակումնաբանական աշխատանքների Տոհմածար հանրապետական երկրորդ մրցույթը Իմ Տոհմը եւ ցակումնաբանությունն իմ նախասիրությունն է անվանակարգերով։ Մրցույթին մասնակցել են 13 անձինք։ Մրցույթի գնահատող հանձնախումբը Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտի գիտաշխատող Արտակ Մաղալյանի նախ նախագահությամբ 10 բալանոց սանդղակով գնահատել է յուրաքանչյուր աշխատանք։ Հաշվի են առնվել աշխատանքների ճշգրտությունը, կազմկոմիտեի պահանջների կատարումը, տոհմի հետազոտության խորությունը, օգտագործված նյութերի լայնությունը, գրագիտությունը, գեղագիտությունը, ոճը, գեղարվեստական եւ ստեղծագործական ձևավորումը։ Իմ տոհմը անվանակարգում առաջին մրցանակային տեղ է զբաղեցրել Սլավա Ազիզբեկի Սարգսյանը։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կառավարության նիստում հայտնել է Թուրքիայի ոչ բարեկամական գործողություններին ի պատասխան այդ պետության դեմ Ռուսաստանի կողմից նոր համանապակող միջոցների մասին։ Այս մասին ասել է փոխվարչապետ Արկադի Դվորկովիչը։ Կլինեն գործողություններ, որոնց մասին կհայտարարվի։ Կառավարության նախագահը նիստերի ժամանակ արդեն ասել է այդ մասին, ասել են նա։ Միաժամանակ Դվորկովիչը նշել է, որ կառավարությունը խնդիր չի դրել ամբողջովին հրաժարվել հրաժարվել Թուրքիայի հետ համագործակցությունից։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ բարեկամական գործողություններին համարժեք պատասխան պետք է, ընդգծել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում շարունակվում են։ Նա հույս է հայտնել, որ երկու երկրների արտգործնախարարները կհանդիպեն։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններն ամբողջովին խզված չեն։ Ես միշտ ասում եմ, որ երկու երկրները չպետք է խզեն դիվանագիտական հարաբերությունները, ասել է նա, նշելով, որ շփումը շարունակվում է մի շարք ոլորտներում։ Էրդողանը նշել է, որ չի ցանկանում, որ դրանցում բացասական տեղաշարժ լինի եւ դիվանագիտության շրջանակներում հնարավորինս փորձում են խուսափել դրանից։ Ռուսաստանի ինչպես նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գլխավորած կոալիցիայի ավիահարվածները չեն թույլատրել իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորումը։ Այս մասին հրապարակված ուղերձում հայտարարել է իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին։ Ուղերձում նաև սպառնալիք է հնչում Ռուսաստանի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի հասցեին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Եվրամիություն, Ռուսաստան, հрьяաններ եւ նրանց դաշնակիցներ, Աստված մեզ հաղթանակ է խոստացել, հրամայել է պայքարել ձեր դեմ եւ մենք կհաղթենք, ասված է զայնագրությունում։ Արաջիկայում Ալլահի թույլտվությամբ դուք կլսեք մոջահեդների քայլերը։ Մենք օրեցօր մոտենում ենք ձեզ, հայտարարել է ահաբեկիչների առաջնորդը։ Այսօր կինոյի միջազգային նորն է։ Կինոյի ծննդյանորը համարում են դեկտեմբերի 28-ը, երբ Փարիզյան սրճարանում ֆրանսիացի եղբայրներն արդեն հանրության լայն շրջանակի համար ցուցադրում էին «Գնացքի ժամանումը Լա Սյոտա Գայարան» կարճամետրաժ ֆիլմը։ Սա պատմության մեջ առաջին ֆիլմն է, որը հանդիսատեսին ցուցադրվել է փողով։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական ամպամածություն, առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հյուսիսարևմտյան քամի, օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։